pita nešto, pošto momak još nije noće klanja. Maša. On je klanio dva rekiata i pošto je smulio se. Dobro, ovaj, klanja ćeš četiri kasnije samo, ja si, jer mi smo musafir, da, okay, a musafir kad putuje, on može skratiti namaz, I kad Musafir preda na drugom rekatu selam, onda ovaj ustane i završi kada, ali naučeš i šala.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 Koga Allah te bareke ve taala uputi, koga Allah azza ve džel uputi napravi put, nećeš naći nikoga da ga sto puta skrene. A koga Allah te bareke ve taala ostavi da luta i svoje pravednosti i mudrosti, ti mimo njega te bareke votala nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najstraniji govor je govor Allaha te bareke votala. A najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi veselam. A najbolje stvari po vjeru, najopasnije stvari po islamu, najžešće stvari koje mogu i koje je zacigulno išiti islam su novotarije, Jer svaka novotarija, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, je zabluda. A svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te barek wa ta'ala koji nas okuplja i koji će okupljati do sudnjega dana njemu iskrene robove, a molim Allah da budemo ti, da bi uzdizali njegovu riječ na zemlji. I hvala Allahu Tebara tala koji upućuje. Jer on upućuje, a ne mi, ni naše srce, ni naše znanje, ni ovoga, ni onoga. Hvala Allahu Tebara Kvetala na tome. Ja sam sa vama Allahom voljom i dozvolom odručio noćas da podijelim par nasihata kako sebi, tako i vama. Naime, radi se o sljedećoj stvari. Svjedoci smo, braćo moja, da danas mnogi ljudi ne mogu da se snađu. Da mnogi ljudi i učeni ljudi ne mogu da se opredijeli. Pazite, kad govorim riječi, davat ću akcenat posebno. Ne mogu da se opredijeli. Ne znaju na koju stranu da stanu. Ne znaju kuda da pođu. Ne znaju kome da pomognu. Nema, ne znaju kakav džemat da uđu. Ne znaju šta da formiraju. Zato sam rekao na početku, odredi. Postavljamo pitanje. Takvi ne postavljaju sami sebi ili sebi pitanje. Šta te je dovelo Allahov robe nakon 10-15 godina znanja koje si stekao do te mjere da kad treba da položiš istet ti kažeš ja ne znam kuću. Subhanallah. Šta te je dovelo? Jesi ti naučio šta, ko ti je gospodar? Jel takav naučio kome je poslanih sa Allahom Zar te je deset godina znanja koje si stito, tražio, luto, kažem luto, dovelo do dotle, da kad treba i kad budeš iskušan od strane gospodara te bare, kada ti kažeš ja sad ne znam kuću. Svatate? Zato sam rekao, ne znaš kuda da se opredjeliš i ne znaš kome da se priključiš ili da formiraš na kraj kreva. Jer me svatate, braćo? Nakon deset godina zemlja, ti ne znaš kome da priđeš ne znaš šta je džemat, ne znaš šta je sunnet, jer onda čudno, što si ušao u pogrešnu skupinu. Nije braćo. Jer ti šta ne znaš, ti sam kažeš, ja ne znam kuda da krenem. Euzu bi lahi mi ne šetone rađim. Allah se utječemo od ovakvih izjava. Ovako nisu bili učenici poslanika, sallallahu alaihi sallam. A vi ste i mi smo pristali da budemo njegovi učenici. Tako? Mi smo pristali i uzeli je manet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i on nam ostavio šta? Da nosimo ovaj manet. I zamislite da učenik poslika sa sallam nakon 10 godina, 15 znanja, kaže ja ne znam kući sad. Je to učenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Tako mi Allaha nije. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam nije podučio tako svoje sahabe. Nije, čovjek može imati na momente da malo skreni, dao, ali se mora šta? Brzo vratiti svome gospodaru nazad. Povuće ručni vrate nazad. Zašto? Ovo govorim. Zato što je ova stvar danas i tekako proširena. Ova stvar je bila proširena i nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sallam. Tako, braćo? Jeste. Bilo je učenika Allaho, poslanika sallam, koji su se odnesli od Allahove vjere. Nakon njegove smrti. Jesu spoznali Nisu spoznali, jer da su spoznali svoga gospodara i da su bili iskreni u onom što su donijeli i dobili od poslanika svoje sve, zar bi zalutali? A radi iskrenih i sebevom iskrenih je došla, šta? Ova vjera. Da nije bilo ne, u Lenimi ne bi znali seždu napraviti. Seždu ne bi znali učiniti. I ja bi stao zdje. A da je ta ulema koja je nama i tebi, brate moj, donijela ovaj dvih, bila U smislu, kome ću se opredijeliti? Kuću sad? Ja ne znam šta da radim. Da bi za nas došlo ovo? Ne bi Allah mi nikad. Ne bi tako mi Allah nikad. Jer su oni, kada su bili iskušani, ustali, ustali i rekli, kvalu ropu na Allahom, sumne sa kamu. Naš gospodar je Allah i mi ćemo na tome istrajati. I takvi su, i s takvi, do tebe je došao sunnet. I do tebe je došla uputa. Allah te barke i tala. A da zamislite da ste sjedili i da ste učili kod ljudi koji su vas učili da tafigirate. Idite malo ovdje, hajte malo na džemat. Otište mi tamo, pokrenijete pa stanje. A oni ga ne mijenjaju. A oni se povuku nazad. Jer to iskreno? Nije. Nije vama iskreno. Jer onaj ko vodi džemat i onaj ko stoji pred džemata, on mora biti prvi. On mora biti prvi. Zašto? Zato što je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to su osobine, on je prvi uvijek prvi. I pogledajte. Allah te barake wa ta'ala svakog od nas će iskušavati i iskušava na ovim stvarima. Na čemu, braćo moja? Na opredjeljenju na ovome svijetu. Na opredjeljenju na ovome svijetu. I ponovo se vraćamo nazad. Deset godina čovjek uči din. Naučio šta je sunnet. Naučio šta je bidat. Naučio šta je tevhid. Naučio šta je širk. Naučio šta je džemat. Naučio šta je din. I kada treba šta? Da implementira, da, kako, kako, da tako kažemo. To što je naučio da sprovede u dijelo. On kaže ja ne znam kuda se predijeli. Taj ne zna. Taj ništa nije naučio djeliti. Ili, još gore, onaj ko zna kuda treba da se predjeli, onaj ko zna kako se nosi zastava šehadeta, on kaže, znači digne je visoko, onda kaže, ajmo je malo spustiti, pa ćemo mu štabo promijeniti. Moramo biti malo mudri, nije tako. Takvi hoće da nam mudre poslanika, sallallahu sallam. Hoće da mu kažu da on nije čisto dostavio din, jer bi mi danas imali knjige, braćo moja, pune knjige, da je tako din dolazio, kakve knjige? Izmiješ se. Da, to neću oboriti. Tako, dok, čuće se ba. Čuće se ba. Evo, evo je to bitno. ovdje se sam pita nešto, pošto malo još nije naučio klanjati. Maša. On je klanjao dva rekiata i pošto je smulio se. Dobro, ovaj, klanja ćeš četiri kasnije samo, ja ti, jer mi smo musafir, da, okay, okay. a musafir kad putuje, on može skratiti namaz i kad musafir preda na drugom rekiatu selam, onda ovaj ustane i završi tada, ali naučiš išala. Ono. Ponovi namaz, kad budemo završili deset, klanja četiri kata, ja ti nije problem. Izaj klanjaš.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 Koga Allah te bareke ve taala uputi. Koga Allah azza ve džel uputi napravi put, nećeš naći nikoga da ga sto puta skrene. A koga Allah te bareke ve taala ostavi da luta i svoje pravednosti i mudrosti, ti mimo njega te bare kevoteala, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najistraniji govor je govor Allaha te bare kevoteala. A najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po vjeru, najopasnije stvari po islamu, najžešće stvari koje mogu i koje će zacigurno uvišiti islam su novotarije Jer svaka novotarija, kako kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam, je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te barek ve ta'ala koji nas okuplja i koji će okupljati do sudnjega dana njemu iskrene robove, a molim Allah da budemo ti da bi uzdizali njegovu riječ na zemlji. I hvala Allahu Tebare Kvetala koji upućuje. Jer on upućuje, a ne mi, ni naše srce, ni naše znanje, ni ovoga, ni onoga. Hvala Allahu Tebare Kvetala na tome. Ja sam sa vama Allahom voljom i dozvolom odlučio noćas da podijelim par nasihata kako sebi, tako i vama. Naime, radi se o sljedećoj stvari. Svjedoci smo, braćo moja, da danas mnogi ljudi ne mogu da se snađu. Da mnogi ljudi i učeni ljudi ne mogu da se opredijeli. Pazite, kad govorim riječi, davat ću akcenat posebno. Ne mogu da se opredijeli. Ne znaju na koju stranu da stanu. Ne znaju kuda da pođu. Ne znaju koga da pomognu. Ne, ne znaju kakav džemat da uđu. Ne znaju šta da formiraju. Zato sam rekao na početku, odredi postavljamo pitanje, takvi nek postavljaju sami sebi ili sebi pitanje, šta te je dovelo Allahov robe nakon 10-15 godina znanja koje si stekao do te mjere da kad treba da položiš ispred, ti kažeš ja ne znam kuću. Subhanallah, šta te je dovelo? Jesi ti je naučio šta, ko ti je gospodar? Jel takav naučio kome je poslanih sa Malavim Zar te deset godina znanja koje si stito, tražio, luto, kažem luto, dovelo do dotle, da kad treba i kad budeš iskušan od strane gospodara te bare, kada ti kažeš ja sad ne znam kuću. Svatate? Zato sam rekao, ne znaš kuda da se opredjeliš i ne znaš kome da se priključiš ili da formiraš na kraju kreva. Jer me svatate, braćo? Nakon deset godina zemlja, ti ne znaš kome da priđeš ne znaš šta je džemat, ne znaš šta je sunnet, je onda čudno što si ušao u pogrešnu skupinu. Nije braćo. Jer ti šta ne znaš? Ti sam kažeš, ja ne znam kuda da krenem. Evo zubi lahi mi neše, to ne lažim. Allah se utječemo od ovakvih izjava. Ovako nisu bili učenici poslanika, sallallahu alaihi sallam. A vi ste i nismo pristali da budemo njegovi učenici. Tako? Mi smo pristali i uzeli je manu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i on nam ostavio šta? Da nosimo ovaj manu. I zamislite da učenik poslika sa srnom nakon deset godina, petne znanja, kaže ja ne znam kuću sad. Je to učenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Tako mi Allah nije. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam nije podučio tako svoje sahabe. Nije, čovjek može imati na momente da malo skreni dao, ali se mora šta? Brzo vratiti svome gospodaru nazad. Povuće ručni vrata nazad. Zašto? Ovo govorim. Zato što je ova stvar danas i tekako proširena. Ova stvar je bila proširena i nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sallam. Tako braćo? Jeste. Bilo je učenika Allahova poslanika sallallahu koji su se odnesli od Allahove vjere. Nakon njegove smrti. Jesu spoznali Nisu spoznali, jer da su spoznali svoga gospodara i da su bili iskreni u onom što su donijeli i dobili od poslanika svoje sve, zar bi zalutali? A radi iskreni i sebevom iskrenih donacije došla, šta? Ova vjera. Da nije bilo ne, u Lenin mi ne bi znali seždu napraviti. Seždu ne bi znali učiniti. I ja bih sam uzeti. A da je ta ulema koja je nama i tebi, brate moj, donijela ovaj dvih, bila U smislu, kome će se opredijeli? Kuću sad? Ja ne znam šta me radi. Da bi nas došlo ovo? Ne bi Allah mi nikad. Ne bi tako mi Allah nikad. Jer su oni, kada su bili iskušani, ustali, ustali i rekli, kao ropu na Allahom, sumne se kamu. Naš gospodar je Allah i mi ćemo na tome istrajati. I takvi su, i sve nebom takvi, do tebe je došao sunnet. I do tebe je došla uputa. Allah te barke i tala. A zamislite da ste sjedili i da ste učili kod ljudi koji su vas učili da kategirate. Idite malo ovde, hajte malo ovo na džemat. Otište mi tamo pa promijenite stanje. A oni ga ne mijenjaju. A oni se povuku nazad. Je to iskreno? Nije. Nije vama iskreno. Jer onaj ko vodi džemat i onaj ko stoji sred džemata, on mora biti prvi. On mora biti prvi. Zašto? Zato što je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to su osobine, oni prvi uvijek prvi. I pogledajte, Allah te bareke wa ta'ala svakog od nas će iskušavati i iskušava na ovim stvarima. Na čemu, braćo moja? Na opredjeljenju na ovome svijetu. Na opredjeljenju na ovome svijetu. I ponovo se vraćamo nazad. Deset godina čovjek uči din. Naučio šta je sunnet. Naučio šta je bidat. Naučio šta je tevhid. Naučio šta je širk. Naučio šta je džemat. Naučio šta je din. I kada treba šta? Da implementira, da, kako, kako, da tako kažemo. To što je naučio da sprovede u dijelo. On kaže ja ne znam kuda se predijeli. Taj ne zna. Taj ništa nije naučio djeriti. Ili, još gore, onaj ko zna kuda treba da se predjeli, onaj ko zna kako se nosi zastava šehadeta, on kaže, znači digne je visoko i onda kaže, ajmo je malo spustiti, pa ćemo uvijek tamo promijeniti. Moramo biti malo mudri, nije tako. Takvi hoće da nam mudri je poslanika sallallahu sallam. Hoće da mu kažu da on nije čisto dostavio din, jer bi mi danas imali knjige, braćo moja, Pune knjige, da je tako din dolazio, kakve knjige? Izmiješa. Da, to neću boriti. Tam dobro, čuće se ba. Čuće se ba. Ovo je sad pita našta što momak još nije naučio klanjati. Maša. On je klanjao dva rekiata i pošto je smulio se. Dobro, ovaj, klanjaš još četiri kasnije samo. Ja si, jer mi smo musafir, da. A musafir kad putuje, on može skratiti namaz. I kad musafir preda na drugom rekiatu selam, onda ovaj ustane i završi kad, ali naučiš i šalam. Ovaj. Ponovi namaz, kad budemo završili deset, klanja četiri kata, ja ti nije problem.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 Koga Allah te bareke ve taala uputi, koga Allah azza wa jal uputi napravi put, nećeš naći nikoga da ga sto puta skrene. A koga Allah te barke vetala ostavi da luta i svoje pravednosti i mudrosti, ti mimo njega te bare kevotala, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor Allaha te bare kevotala. A najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po vjeru, najopasnije stvari po islamu, najžešće stvari koje mogu i koje će zacivu unošiti islam su novotarije, Jer svaka novotarija, kako kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te barek wa ta'ala koji nas okuplja i koji će okupljati do sudnjega dana njemu iskrene robove, a molim Allah da budemo ti, da bi uzdizali njegovu riječ na zemlji. I hvala Allahu Tebara Kvetala koji upućuje. Jer on upućuje, a ne mi, ni naše fece, ni naše znanje, ni ovoga, ni onoga. Hvala Allahu Tebara Kvetala na tome. Ja sam sa vama Allahu voljom i dozvolom odlučio noćas da podijelim par nasihata kako sebi, tako i vama. Naime, radi se o sljedećoj stvari. Svjedoci smo, braću moja, da danas mnogi ljudi ne mogu da se snađu. Da mnogi ljudi i učeni ljudi ne mogu da se opredijeli. Pazite, kad govorim riječi, davat ću akcenat posebno. Ne mogu da se opredijeli. Ne znaju na koju stranu da stanu. Ne znaju kuda da požu. Ne znaju kome da pomognu. Ne, ne znaju kakav džemat da uđu. Ne znaju šta da formiraju. Zato sam rekao na početku, odredi. Postavljamo pitanje. Takvi nek postavljaju sami sebi ili sebi pitanje. Šta te je dovelo Allahov robe nakon 10-15 godina znanja koje si stekao do te mjere da kad treba da položiš ište ti kažeš ja ne znam kuću. Subhanallah. Šta te je dovelo? Jesu ti je naučio šta? Ko ti je gospodar? Jel takav naučio kome je poslanih sallallahu sallam? Zar te deset godina znanja koje si stito, tražio, luto, kažem luto, dovelo do dotle, da kad treba i kad budeš iskušan od strane gospodara te bare, kada ta ti kažeš, ja sad ne znam kuću. Svatate? Zato sam rekao, ne znaš kuda da se opredjeliš i ne znaš kome da se priključiš ili da formiraš na kraju kreva. Jer me svatate, braćo? Nakon deset godina zemlja, ti ne znaš kome da priđeš ne znaš šta je džemat, ne znaš šta je sunnet, je onda čudno što si ušao u pogrešnu skupinu. Nije braćo. Jer ti šta ne znaš? Ti sam kažeš, ja ne znam kuda da krene. Evo zubi lahim i nešetone ražim. Allahom se utičemo od ovakvih izjava. Ovako nisu bili učenici poslanika, sallallahu alaihi sallam. A vi ste i mi smo pristali da budemo njegovi učenici. Tako? Mi smo pristali i uzeli je manu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i on nam ostavio šta? Da nosimo ovaj manu. I zamislite da učenik poslika sa sallam nakon deset godina, petne znanja, kaže ja ne znam kuću sad. Je to učenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Tako mi Allaha nije. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam nije podučio tako svoje sahabe. Nije, čovjek može imati na momente da malo skreni dao, ali se mora šta? Brzo vratiti svome gospodaru nazad. Povuće ručni vrate nazad. Zašto? Ovo govorim. Zato što je ova stvar danas i tekako proširena. Ova stvar je bila proširena i nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sallam. Tako braćo? Jeste. Bilo je učenika Allahova poslanika sallallahu alaihi koji su se odnesli od Allahove vjere. Nakon njegove smrti. Jesu spoznali Nisu spoznali, jer da su spoznali svoga gospodara i da su bili iskreni u onom što su donijeli i dobili od poslanika svoje sebe, zar bi zalutali? A radi iskrenih i sebe vam iskrenih je došla, šta? Ova vjera. Da nije bilo ne, u Lenimi, ne bi znali seždu napraviti. Seždu ne bi znali učiniti. I ja sam uzeti. A da je ta ulema koja je nama i tebi, brate moj, donijela ovaj dit, bila U smijeku, kome ću se opredijeliti? Kuću sad, ja ne znam šta da radi. Da bi za nas došlo ovo? Ne bi Allah mi nikad. Ne bi tako mi Allah nikad. Jer su oni, kada su bili iskušani, ustali, ustali i rekli, kalu rapu normalom, summe se kamu. Naš gospodar je Allah i mi ćemo na tome istrajati. I takvi su, i sebebom takvi, do tebe je došao sunnet. I do tebe je došla uputa. Allah te barke i tala. A da zamislite da ste sjedili i da ste učili kod ljudi koji su vas učili da takvigirate. Idite malo ovdje, hajte malo na džemat. Otište mi tamo, popromijenite pa stanje. A oni ga ne mijenjaju. A oni se povuku nazad. Jer to iskreno? Nije. Nije vama iskreno. Jer onaj ko vodi džemat i onaj ko stoji pred džemata, on mora biti prvi. On mora biti prvi. Zašto? Zato što je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to su osobine, on je prvi uvijek prvi. I pogledajte. Allah te bareke wa ta'ala svakog od nas će iskušavati i iskušava na ovim stvarima. Na čemu, braćo moja? Na opredjeljenju na ovome svijetu. Na opredjeljenju na ovome svijetu. I ponovo se vraćamo nazad. Deset godina čovjek uči din. Naučio šta je sunnet. Naučio šta je vidat. Naučio šta je tevhid. Naučio šta je širk. Naučio šta je džemat. Naučio šta je din. I kada treba šta? Da implementira, da, kako, kako, da tako kažemo. To što je naučio da sprovede u dijelo. On kaže ja ne znam kuda se predijeli. Taj ne zna. Taj ništa nije naučio djeliti. Ili, još gore, onaj ko zna kuda treba da se predjeli, onaj ko zna kako se nosi zastava šehadeta, on kaže, znači digne je visoko i onda kaže, ajme malo spustit, pa ćemo uvijek tamo promijeniti. Moramo biti malo mudri, nije tako. Takvi hoće da nam mudre poslanika sallallahu sallam. Hoće da mu kažu da on nije čisto dostavio din, jer bi mi danas imali knjige, braćo moja, pune knjige da je tako din dolazio. Kakve knjige? Izmiješa. Uvijem to neću oboriti. Kad doći će se ba? Čuće se. Evo. Evo je to. ovdje sam pita nešto, pošto momak još nije naučio klanja. Maša. On je klanio dva rekiata i pošto je smulio se. Dobro, ovaj, klanja se četiri kasnije samo. Ja si, jer mi smo musafir, da, a musafir kad putuje, on može skratiti namaz i kad musafir preda na drugom rekiatu selam, onda ovaj ustane i završi tada, ali naučiš i šal.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 Koga Allah te bareke ve taala uputi, koga Allah azza ve džel uputi napravi put, nećeš naći nikoga da ga sto puta skrene. A koga Allah te bareke ve taala ostavi da luta i svoje pravednosti i mudrosti, ti mimo njega te barek je votala, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najistraniji govor je govor Allaha te barek je votala. A najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi veselam. A najgore stvari po vjeru, najopasnije stvari po islamu, najžešće stvari koje mogu i koje će zacigulno išiti islam su novotarije, Jer svaka novotarija, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, je zabluda. A svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te barake wa ta'ala koji nas okuplja i koji će okupljati do sudnjega dana njemu iskrene robove, a molim Allah da budemo ti, da bi uzdizali njegovu riječ na zemlji. I hvala Allahu te Tebare Kvetala koji upućuje. Jer on upućuje, a ne mi, ni naše srce, ni naše znanje, ni ovoga, ni onoga. Hvala Allahu te Tebare Kvetala na tome. Ja sam sa vama Allahom voljom i dozvolom odlučio noćas da podijelim par nasihata kako sebi, tako i vama. Naime, radi se o sljedećoj stvari. Svjedoci smo, braćo moja, da danas mnogi ljudi ne mogu da se snađu. Da mnogi ljudi i učeni ljudi ne mogu da se opredijeli. Pazite, kad govorim riječi, davat ću akcenat posebno. Ne mogu da se opredijeli. Ne znaju na koju stranu da stanu. Ne znaju kuda da pođu. Ne znaju kome da pomognu. Ne, ne znaju kakav se da uđu. Ne znaju šta da formiraju. Zato sam rekao na početku, odredi postavljamo pitanje, takvi nek postavljaju sami sebi ili sebi pitanje, šta te je dovelo Allahov robe nakon 10, 15 godina znanja koje si stekao do te mjere da kad treba da položiš ispred, ti kažeš ja ne znam kuću. Subhanallah, šta te je dovelo? I li ti naučio šta, ko ti je gospodar? Jel takav naučio kome je poslanih sallallahu sallam? Zar te deset godina znanja koje si stito, tražio, luto, kažem luto, dovelo do dotle, da kad treba i kad budeš iskušan od strane gospodara te bare, kada ti kažeš ja sad ne znam kuću. Svatate? Zato sam rekao, ne znaš kuda da se opredjeliš i ne znaš kome da se priključiš ili da formiraš na kraj kreva. Jer me svatate, braćo? Nakon deset godina zemlja ti ne znaš kome da priđeš ne znaš šta je džemat, ne znaš šta je sunnet, je onda čudno što si ušao u pogrešnu skupinu. Nije braćo. Jer ti šta ne znaš? Ti sam kažeš, ja ne znam kuda da krenem. E uzu bi lahi mine šeitone na žin. Allah se utječemo od ovakvih izjava. Ovako nisu bili učenici poslanika, sallallahu alaihi sallam. A vi ste i mi smo pristali da budemo njegovi učenici. Tako? Mi smo pristali i uzeli je manu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i on nam ostavio šta? Da nosimo ovaj manu. I zamislite da učenik poslika sa srnom nakon 10 godina, 15 znanja, kaže ja ne znam kući sad. Je to učenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Tako mi Allaha nije. Jer Resul sallallahu alaihi nije podučio tako svoje sahabe. Nije, čovjek može imati na momente da malo skreni dao, ali se mora šta? Brzo vratiti svome gospodaru nazad. Povuće ručni vrate nazad. Zašto? Ovo govorim. Zato što je ova stvar danas i tekako proširena. Ova stvar je bila proširena i nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sallam. Tako braćo? Jeste. Bilo je učenika Allahu alaihi sallam koji su se odnesli do Allahove vjere. Nakon njegove smrti. Jesu spoznali Nisu spoznali, jer da su spoznali svoga gospodara i da su bili iskreni u onom što su donijeli i dobili od poslanika svoje sebe, zar bi zalutali? A radi iskreni i sebevom iskrenih donacije došla, šta? Ova vjera. Da nije bilo ne, u Leni mi ne bi znali seždu napraviti. Seždu ne bi znali učiniti. I ja bih sam uzeti. A da je ta ulema koja je nama i tebi, brate moj, donijela ovaj dih, bila U smislu, kome ću se opredijeliti? Kuću sad? Ja ne znam šta da radim. Da bi nas došlo ovo? Ne bi Allah mi nikad. Ne bi tako mi Allah nikad. Jer su oni, kada su bili iskušani, ustali, ustali i rekli, kvalu rapu normalom, sumne sa kamu. Naš gospodar je Allah i mi ćemo na tome istrajati. I takvi su, i s takvi, do tebe je došao sunnet. I do tebe je došla uputa. Allah te barke od Allah. A da zamislite da ste sjedili i da ste učili kod ljudi koji su vas učili da kafirirate. Idite malo ovdje, hajte malo na džemat. Otište mi tamo, popromijenite pa stanje. A oni ga ne mijenjaju. A oni se povuku nazad. Jer to iskreno? Nije. Nije vama iskreno. Jer onaj ko vodi džemat i onaj ko stoji sred džemata, on mora biti prvi. On mora biti prvi. Zašto? Zato što je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to su osobine, on je prvi, uvijek prvi. I pogledajte. Allah te barake wa ta'ala svakog od nas će iskušavati i iskušava na ovim stvarima. Na čemu, braćo moja? Na opredjeljenju na ovome svijetu. Na opredjeljenju na ovome svijetu. I ponovo se vraćamo nazad. Deset godina čovjek uči din. Naučio šta je sunnet. Naučio šta je bidat. Naučio šta je tevhid. Naučio šta je širk. Naučio šta je džemat. Naučio šta je din. I kada treba šta? Da implementira, da, kako, tako, da tako kažemo. To što je naučio da sprovede u dijelo. On kaže ja ne znam kuda se predijeli. Taj ne zna. Taj ništa nije naučio gdje. Ili, još gore, onaj ko zna kuda treba da se opredjeli, onaj ko zna kako se nosi zastava šehadeta, on kaže, znači digne je visoko i onda kaže, ajmo je malo spustiti, pa ćemo ući tamo promijeniti. Moramo biti malo mudri, nije tako. Takvi hoće da nam mudre poslanika sallallahu sallam. Hoće da mu kažu da on nije čisto dostavio din, jer bi mi danas imali knjige, braće moja, pune knjige da je tako din dolazio. Kakve knjige? Izmiješa. Aha. To neću oboriti. Tako dobro, čuće se ba. Čuće se ba. Evo. Evo je to bitno. Ovdje se sam pita nešto, pošto momak još nije naučio klanjati. Maša. On je klanjao dva rekiata i pošto je smulio se. Dobro, ovaj, klanjaš još četiri kasnije samo. Ja si, jer mi smo musafir, da. a musafir kad putuje, on može skratiti namaz i kad musafir preda na drugom rekiatu selam, onda ovaj ustane i završi kada, ali naučiš iša. Ponovi namaz kad budemo završili deset, klanja četiri kata, ja ti nije problem.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 Koga Allah te bareke ve taala uputi, koga Allah azza ve džel uputi napravi put, nećeš naći nikoga da ga sto puta skrene. A koga Allah te bareke ve taala ostavi da luta i svoje pravednosti i mudrosti, ti mimo njega te barek je votala, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor Allaha te barek je votala. A najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. A najgore stvari po vjeru, najopasnije stvari po islamu, najžešće stvari koje mogu i koje je zacivu uništiti islam su novotarije Jer svaka novotarija, kako kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam, je zabluda. A svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te barake ta'ala koji nas okuplja i koji će okupljati do sudnjega dana njemu iskrene robove, a molim Allah da budemo ti da bi uzdizali njegovu riječ na zemlji. I hvala Allahu Tebare tala koji upući. Jer on upući, a ne mi, ni naše fece, ni naše znanje, ni ovoga, ni onoga. Hvala Allahu Tebare tala na tome. Ja sam sa vama Allahom voljom i dozvolom odlučio noćas da podijelim par nasihata kako sebi, tako i vama. Naime, radi se o sljedećoj stvari. Svjedoci smo, braćo moja, da danas mnogi ljudi ne mogu da se snađu. Da mnogi ljudi i učeni ljudi ne mogu da se opredijeli. Pazite, kad govorim riječi, davat ću akcenat posebno. Ne mogu da se opredijeli. Ne znaju na koju stranu da stanu. Ne znaju kuda da požu. Ne znaju kome da pomognu. Ne, ne znaju kakav džemat da uđu. Ne znaju šta da formiraju. Zato sam rekao na početku, odredi postavljamo pitanje, takvi nek postavljaju sami sebi ili sebi pitanje, šta te je dovelo Allahov robe nakon 10-15 godina znanja koje si stekao do te mjere da kad treba da položiš ispred, ti kažeš ja ne znam kuću. Subhanallah, šta te je dovelo? Jesi ti naučio šta, ko ti je gospodar? Jel takav naučio kome je poslanih sa Malavim Zar te deset godina znanja koje si stičo, tražio, luto, kažem luto, dovelo do dotle, da kad treba i kad budeš iskušan od strane gospodara te bare, kada ti kažeš ja sad ne znam kuću. Svatate, zato sam rekao, ne znaš kuda da se opredjeliš i ne znaš kome da se priključiš ili da formiraš na kraju kreva. Jer me svatate, braćo, nakon deset godina zemlja, ti ne znaš kome da priđeš ne znaš šta je džemat, ne znaš šta je sunnet, je onda čudno što si ušao u pogrešnu skupinu. Nije braćo. Jer ti šta ne znaš? Ti sam kažeš, ja ne znam kuda da krene. Evo zubi lahi mene šeitone rađim. Allah se utječemo od ovakvih izjava. Ovako nisu bili učenici poslanika, sallallahu alaihi sallam. A vi ste i mi smo pristali da budemo njegovi učenici. Tako? Mi smo pristali i uzeli je manus Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i on nam ostavio šta? Da nosimo ovaj manus. I zamislite da učenik poslika sa srnom nakon 10 godina, 15 znanja, kaže ja ne znam kući sad. Je to učenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Tako mi Allah nije. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam nije podučio tako svoje sahabe. Nije, čovjek može imati na momente da Malo skreni dao, ali se mora šta? Brzo vratiti svome gospodaru nazad. Povuće ručni vrat nazad. Zašto? Ovo govorim. Zato što ova stvar danas je kako proširena. Ova stvar je bila proširena i nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sallam. Tako braćo? Jeste. Bilo je učenika Allahova poslanika sallam koji su se odnesli od Allahove vjere. Nakon njegove smrti. Jesu spoznali Nisu spoznali, jer da su spoznali svoga gospodara i da su bili iskreni u onom što su donijeli i dobili od poslanika sve sve, zar bi zalutali? A radi iskrenih i sebevom iskrenih donacije došla, šta? Ova vjera. Da nije bilo ne, u Lenin mi ne bi znali seždu napraviti. Seždu ne bi znali učiniti. I ja bih stao A da je ta ulema koja je nama i tebi, brate moj, donijela ovaj dit, bila U smislu kome ću se opredijeliti? Kući sad, ja ne znam šta da radi, Zad bi za došlo ovo? Ne bi Allah mi nikad. Ne bi tako mi Allah nikad. Jer su oni, kada su bili iskušani, ustali, ustali i rekli, kalu rapu na Allahom, summe se kamu. Naš gospodar je Allah i mi ćemo na tome istrajati. I takvi su, i sve nebom takvi, do tebe je došao sunnet. I do tebe je došla uputa. Allah te barke od Allah. A zamislite da ste sjedili i da ste učili kod ljudi koji su vas učili da kategirate. Idite malo ovdje, hajte malo na džemat. Otište mi tamo pa stanje. A oni ga ne mijenjaju. A oni se povuku nazad. Je to iskreno? Nije. Nije vama iskreno. Jer onaj ko vodi džemat i onaj ko stoji pred džemata, on mora biti prvi. On mora biti prvi. Zašto? Zato što je to sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to su osobine, on je prvi, uvijek prvi. I pogledajte, Allah te barake wa ta'ala svakog od nas će iskušavati i iskušava na ovim stvarima. Na čemu, braćo moja? Na opredjeljenju na ovome svijetu. Na opredjeljenju na ovome svijetu. I ponovo se vraćamo nazad. Deset godina čovjek uči din. Naučio šta je sunnet. Naučio šta je bidat. Naučio šta je tevhid. Naučio šta je širk. Naučio šta je džemat. Naučio šta je din. I kada treba šta? Da implementira, da, kako, kako, da tako kažemo. To što je naučio da sprovede u dijelo. On kaže ja ne znam kuda se predijeli. Taj ne zna. Taj ništa nije naučio djeliti. Ili, još gore, onaj ko zna kuda treba da se predjeli, onaj ko zna kako se nosi zastava šehadeta, on kaže, znači digne je visoko i onda kaže, ajme malo spustiti, pa ćemo šta mu promijeniti. Moramo biti malo mudri, nije tako. Takvi hoće da nam mudre poslanika sallallahu sallam. Hoće da mu kažu da on nije čisto dostavio din, jer bi mi danas imali knjige, braćo moja, Pune knjige, da je tako din dolazio, kakve knjige? Izmiješ